يطلعون عليه بترك المفطرات الظاهرة watu wanaweza wakamjua mtu kwamba ni saim ana saum kwa kuacha vitu vya dhahiri vinavyofunguza saumu yake wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budi na ama kuwa mtu amewacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake mchana kwa ajili ya Mola wake hadha amrun la yattali'u alayhi bashar hili ni jambo ambalo hakuna yoyote mtu yoyote anayelijua wadhālika haqiqatu siyam na huo ndio uhalisia wa saumu uhalisia wa saumu ni mtu kufunga kwa ajili ya Allah hakuna anayejua katika watu kwamba mtu amefunga isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala watu wanaweza wakamuona mtu ameacha kula na kunywa na matamanio yake mchana lakini kuwa amefunga kwa ajili ya Allah hakuna anayejua hivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na huo ndio uhalisia wa saumu mtu afunge lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo ibada zote tunazifanya lillah kwa ajili ya Allah na ndiyo ibada hii adhima ya siyam ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaipendekeza ibada hii ya siyam kwa waislamu na hii ni kwa sababu ya faida nyingi zilizopo katika ibada hii ya siyam baadhi ya faida hizo kwanza ni faida ya kiafya afya ya mtu inahitaji asile sana inahitaji mara nyingine afunge kwa ajili ya afya yake lakini pia kuna ajiri na thawabu nyingi ambapo hakuna anayejua thawabu za siyam isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الإلهي asawmu li wa ana ajzi bihi saumu ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa saumu hakuna anayejua malipo ya siyam isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala asaumu li wa ana ajzi bihi lakini pia saum ni kinga ya moto siku ya kiyama ibada hii ya siyam ni kinga ya moto fa fi sahihain عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا Mtume صلى الله عليه وسلم asema katika hadithi له في الصحيحين anasema hakuna mtu yeyote anayefunga siku yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humweka mbali kwa siku hiyo aliyofunga humweka mbali na moto miaka sabini ma min abidin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika alyawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa siku moja kwa kumi manjaa bilhasana falahu ashru amthaliha ukifunga siku moja unalipa thawabu za siku kumi saumu yoyote iyo saumu ya faradhi iyo saumu ya sunna kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamweka mbali na moto mtu anayefunga siku yoyote anamweka mbali na moto kwa miaka sabini je unafunga siku kumi je ukifunga siku ishirini unawekwa mbali na moto miaka mingapi kadhalik fi musnad al-imam ahmad an abi hurairah radhiyallahu anhu qal qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-siyamu junna wa hislun hasinun minan nar saumu ni ngao na ni ngome madhubuti ya moto asaumu asiyamu junna wa hisnun hasinun minan nar saumu ni ngao na ni ngome madhubuti ya moto siku ya kiyama na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na kupendekeza ibada hii ya siyamu wakati wowote lakini mwezi huu wa Shaaban mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban na kuwahimiza waislamu wafunge siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban huu tulionao fi sahihi Tirmidhi wan-Nasa'i an Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa عليه wa sallam fi shahrin akthara siyaman min شعبان kana yasumu aktharahu bal kana yasumuhu kullah qala alulama wa maana qawliha kullah ay aktharahu mama Aisha radhiallahu anha anasema sijamuona mtume swalla sallam katika mwezi wowote akifunga sana kuliko mwezi huu wa Shaaban alikuwa akifunga sana mwezi huu wa Shaaban siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban mtume alikuwa akifunga siamu za sunna hii ni sunna lakini mtume alikuwa akifunga sana mwezi huu wa Shaaban kwa ni sisi sisi tunatakiwa tufunge sana mwezi huu wa Shaaban kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarju Allah wal alakhir akhir wa dhakara Allah kathira nyinyi mna kiigizo kizuri nyinyi waislamu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nyinyi kwa mtume wa Allah mna mfano mzuri kwa yule ambaye anamwogopa Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ابن كثير رحمه الله كتكسر حياك يا آيه يقول هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله آيه تكفو نمسنج كبوة wa kumfuata mtume saa sallam katika maneno yake na vitendo vyake na hali zake kwa sisi waislamu wafuasi wa mtume sala sallam tunatakiwa tumfuate mtume saa sallam katika maneno yake na vitendo vyake na hali zake kwa kufunga kama alivyofanya mtume saa sallam siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban wallahu alam alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ni kwa nini mtume saa sallam alikuwa akifunga sana mwezi huu wa Shaaban ni swali ambalo as-sahabiyu al-jalil Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam في صحيح النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان لم أرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم في شعبان sijakuona ukifunga مزيو yoyote katika miezi kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma anamuuliza mtume wa sallam swali hilo faqala sallallahu alayhi wasallam dhaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina rajaba wa ramadhan huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao mwezi ulio baina ya rajab na ramadhan watu wanaghafilika nao kufanya ibada mwezi huu Watu wengi wanajipanga na kujipanga kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani kwamba atafanya ibada sana katika mwezi wa Ramadhani, mwezi huu wa Shaaban anaghafilika nao. Wengi katika sisi tuko hivyo. Kwani tutafika? Tuna uhakika wa kufinga mwezi wa Ramadhani? Nani nani katika sisi ana uhakika huo? Vifo vimekuwa vingi, ndugu zangu Waislamu. Idhan dhaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina rajaba wa ramadhan kisha akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im sababu ya pili huo ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Mola wa viumbe vyote Allah subhanahu wa ta'ala idhan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im mimi napendelea amali zangu zipandishwe kwa Allah na hali mimi ni saim nina saumu sababu ya pili aliyokuwa mtume sallam akifunga sana mwezi huu wa Shaaban sababu ya kwanza watu wanaghafilika nao mwezi huu kufanya ibada hususan ibada ya siyam pili mwezi huu amali za watu wote amali nzuri amali mbaya maneno mazuri maneno mabaya yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu wa Shaaban amali za mwaka mzima za kila mtu sababu ya pili iliyomfanya mtume sallam kufunga sana mwezi huu wa Shaaban sasa kuna amal zinazopandishwa kwa wiki hizi ni amali za mwaka mzima zinapandishwa mwezi huu wa Shaaban lakini kuna kupandishwa kwa Allah kwa wiki kila wiki amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi sahih at-Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim zinaoneshwa amali za kila mtu siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi kila amali za kila mtu zinaonyeshwa kwa Allah tu'radu al-a'malu yawma al-ithnain wal-khamis zinaoneshwa amali za kila mtu siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis wa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim mimi napenda zionyeshe amali zangu kwa Allah na hali mimi nina saum mtume sallam hizi ni amali za kila wiki zinapandishwa kwa Allah na kuna amali bali amali zote kila siku zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amali za kila mchana na usiku zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع عمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه صلى عليه وسلم sallam akithibitisha جهيله inna allaha azza wa jalla la yanam mtume anasema allah azza wa jalla halali wala yambaghi an yanam wala haitakikani yeye kulala yakhfidhu alqista wa yarfa'uhu anainamisha mizani na kuinua mizani ya uadilifu yurfa'u amalu al-layli qabla amali an-nahar wa yurfa'u qabla amalu an-nahari qabla amali al-layl hupandishwa kwa Allah amali za usiku kabla ya kufika mchana na hupandishwa amali za mchana kabla ya kufika usiku amali tunazozifanya mchana kila mtu amali zake anazozifanya zinapandishwa Allah kwa Allah kabla haijafika usiku na amali zinazofanywa usiku na kila mtu zinapandishwa na Allah kabla haijafika asubuhi hii ni, ni rafu yaumi kupandishwa kwa Allah kwa kila siku kwa ndugu zangu waislamu ni wajibu wetu kujitathmini kila siku kila mtu ikifika jioni atathmini amefanya jambo gani jema akifanya jambo jema walillahi alhamd lakini akifanya jambo baya haraka haraka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijafika usiku ili amali zake zisije zikapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbaya ndugu zangu waislamu ndugu zangu waislamu tuangalieni dunia ina ghurur dunia ina hadaa dunia ina udanganyifu watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala sallallahu alayhi wasallam kama fi al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma kun fi dunya ka'annaka gharib au abiru sabil kuwa hapa duniani kama mgeni au mpita njia kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil ibn umar radiyallahu anhuma anaelezea jinsi mtume alivyoshika bega lake na kumwambia hivyo أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ukifika asubuhi usingojee jioni fanya amali njema unazoweza wa khudh min sihatika limaradhi chukua fursa kwa ugo kwa uzima wako kwa ajili ya maradhi yako wa min hayatika limautik nachukua fursa ya uhai wako kabla ya kufa kwako idha amsait idha asbahta fala tantadhir almasaa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihhatika